Բարեկամներ, իմ զրուցակիցը Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն է։ Արոն Հովանեսյան իրավիճակը լարված է Արցախում։ Ադրբեջանի զինուժը ներխուժեց Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղ։ Այժմ դիրքավորված է Ղարագլուխ բարձունքի մի քանի հատվածներում։ Փարուխի բնակչությունը տարհանվել է։ Խրամորցի կանայք, ծերերը, երեխաները եւս տարհանված են։ Ինչ իրավիճակ է Շուշիի շրջանի գյուղերում։ Ինչպես գիտեք, Շուշիի շրջանը 4 համայնք է մնացել։ Հինշեմ, Մրշեն, Լիսագոր, Եղծաղ գյուղերը, Եղծաղը մեջ մտնում է եւս երկու փոքր գյուղ 10 վեր կանաշտալա։ Այսօր դուրսով կայուն է հանգիստ է շրջանում։ Վերջի մի քանի ամիսներին միջադեպեր չգրանցվել, բոլոր գյուղերի ենթակառուցվածքները աշխատում են, բացի Եղծաղ գյուղի դրամատական ցանցը քանի ամիս առաջ։ Ադրբեջանցիները հատուկ գործչացրել են ջրատարը, այժմ կառավարության կողմից ջրալը իցակ հաշվում, որ ժամանակներից կվերջացնեն եւ ջրամատակարարը կլինի շրջօրյա, իսկ հիմա ջրամատակարարը կատարում է ջրհատար մեքենաներով, Համտանգության տեսակետից ռուսական հնագետեր կան տեղակայված Հինշեն համայնքում, յուղի մոտ։ Լիսագորի համայնքում կա երկու ռուսական հնագետ, մեկը հերոստաշտարակն է հսկը, մեկը յուղի մեջն է։ Իսկ մեր բանակի երկու հենակետ ունենք Սարի Բաբա կոչոտի ամասը, որ Երծավի եւ Շարանի կողմը հսկում է, գետագետ։ Մեր գետագետը ունենք Լիսագոր, Քիսավան այդ հատվածում։ Լիսագորի եւ Քիսավանի սահմանը։ Ադրբեջանը ամեն մի սադրանք դիմում է, որպեսզի մեր ժողովրդին ահաբեկի, որպեսզի ժողովուրդը ստեղից տատանվի։ Փարքաստը մեր ժողովուրդը կանգնուն են Վերտաձորի ենթաշրջանի ջուրերը իրենց հարևանա կյանքում են դպրոցները աշխատում են, զամտակարը կա, էլեկտրականությունը կա, առաջներում կար անաստագովության փաստեր, ասիկ անասունները որ տեղափոխվում են, սահմանացնում են, չէ վերադառնում, ասիկ թուրքերը վերցնում են, տակոզում։ Բայց ես վերջին կանանց ընթացքում հանգիստ է այժմ միջ պետական ճանապարհակառուցում, լաչի այդ մեր կարիդորի ալտերնատիվ ճանապարհը, հին շեն, մեծ շեն եւ գալու ալիսագորով մտնի եւ այլն։ Հիմա ինչ են տարածքում ադրբեջանցիները թե թուրքերը չգիտեմ կառուցում են ճանապարհ։ Այդ ճանապարհը պիտի ում կողմից կառուցվեր։ Ադրբեջանը շտապում է։ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, ինչքան շուտ կառուցենք ճանապարհը, ավելի լավ հայերի ոդկը կկտրենք Լաչինից։ Ադրբեջանը ուզում է շուտ ճանապարհը կառուցի, որպեսզի Լաչինը վերցնի։ Ինչքան տերապետում իրավիճակին, պետք է ճանապարհը գազնես Խալֆայի զորակով Ստեփանակերտ կրկշան կողմով, որպեսզի մենք Շուշի չեն, ընդհանրապես իրեն նպատակի հետ է։ Եվ Լաչինը դատարկվի, Լաչին ասնի, եթե ճանապարհը կառուցվում է եւ արդեն միջպետական ճանապարհը դառնում է դեպի Ինշեն մեջ լիսագոր եւ զարուստու հալֆալի հատվածով հաստում է Ստեփանակերտ, բայց մենք արդեն չենք կարողանա ոչ Շուշին տենել, ոչ էլ Լաչինը տենել մնում երես թերապևտը։ Հիմնական նպատակը դա ազմ իրեն։ Հանգիստ առանց որևէ խոչընդոտի կառուցում է ճանապարհը։ Շատ արագ տեմպերով, քիչ երեք աշխատում ասացիք դիրքեր կան, խաղապահանները դիտակետեր են դրել։ Այնուամենայնիվ մարդկանց մեջ վստահությունը պակասում է։ Փառուխնել խաղապահների վերահսկողության տակ էր։ Անվտանգության գերաշխավորված չլինելը եւ շրջանի ժողովրդագրական վիճակը։ Թանաբի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինչքան տարած մնացել բոլորը վտանգավոր է։ Համտանգության տեսակից մեր երաշխավոր է Երակոմ բանարարության հանդիսանում է ռուսական խաղապահ ուժերը, ցավոք սորտին վերջին դեպքերը փաստեցին, որ 100% ոնց ասպես ասած, երաշխավոր մենք չունենք իսրվա դրությամբ։ Այն կարծիքս է, հա։ ինչ արած տեսուադրության մեր միակ, ասպես ասած, փաստացի երաշխավորը հանդիսանումը ռուսական խաղապահ ուժերը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում այ Հայաստանը կարծես թե լքել է մեզ, թողել է բախտի կմախջիկին։ Դա որ մենք պիտի մեր վրա հույս դնենք, Եվ տեսնենք ինչպեսի ռեակցիա է ունենում ռուսական խաղապահոժերի կողմից, այս վերջի դեպքում հերոստատուցիայով լսեցի, որ հասարակական Ռուսաստանը առաջի անգամ քննադատեց ազգերական կողմի ցանտրակները, միջև այդ չի լսել փսիբան, միշտ երկկողմանի զսպվածություն, հորդորը եւ այլ եւ բայց վերջին պարագայում նա հասարակական, որպեսզի ռուսական խաղապահոժերը կարողանան կատարել այս առաքելությունը, բայց պետք է մենք ինքնապաշտպանություն կազմակերպենք մեր հողը մենք պիտի պաշտպանենք, ուրիշ չի պաշտպանել։ Ճիշտ է, մենք այս հրադուրությամբ ճշտամը գերազանց ուժերի հանդեպ թոլի ու եմենա պետք է պայքարը պայքարելու հիմնական միջոցը այստեղ ապրելն է։ Սավոք սորտի վերջի ժամանակներից փարոխ դեպքերից հետո արտահոսքը կարծես թե Արաբաում շատացել է դա վատ տենդենսա, վատ երևույթ է կոնկրետ ձեր շրջանի գյուղերից շարժ կա դեպի Թանրապես մեր գյուղերի ինչքան բնակություն եղել է միջև ես փառուխի դեր քան էլ կա ես ուղղակի փակից փանոս փանագերտի բունակում այդ շարժը մեկ լավ նկատում եմ չես կարա մի հատրես ամեն մարդ իրեն տեսակետ ու մտաբախություն ունի, միայն պետք է նեցանեն, որ չստա միայն ապրելու կարանք մեկը սողի վրա հողը պահպանեն, ուրիշ չեք չեն տեսնում։ Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Արաբա առանց հայերի։ Իրեն տարածքը պետք է զբնակություն չպետք։ Եվ ամեն ձևով մինչ անվա որպես ձերբազատվի մեզանից։ Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցումը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ շրջանի գյուղերի համար։ Ասած, միջպետական ճանապարհը, որ կառուցվում է, եթե շահագործման հանձնվի, հասցնի շահագործման հանձնվի, ինչ որ չափով կնպաստի գյուղերի զարգացմանը, մաման արևտրատնտեսական աշխուրացում երկրատուի գյուղերում, բայց ցավոք սրտի մի հատ երևույթ է կատարում, քանի որ մենք հողերից, վարելա հողերից, խոթարկերից սակ ավերենք, մի մասն անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հետաբար ճանապարհը դա ռելի շինարական աշխատանքներ է եւ մեծ մասնաս հասցում գյուղամերձ հողատարածքների փչացումը շինարական աշխատանքը քանդվում է ճանապարհը սարքում բայց ընդհանուր առով եթե կառուցվի նորմա եւ շահագործի ճանապարհը շահագործի, որոշ աշխուժացում կնկատի մեր 4 գյուղերի համար։ Որտե իրենք կտրված է եղել, միջի հիմա Մարիակա գալուց գնալուց մի քիչ կտրված է տրանսպորտի հարցով, փոքր գյուղ էր հասկանալի, հա, ճիշտ է, երկու թաղային տաքսի ենք ցե շաբաթ երկու անգամ աշխատում, հա, բայց դա չի բավականացնում, որտեղ ինքնաբավ չի այդ օղերթի կազմակերպել, քանի բնակչության թվականը քիչի։ Հետո որ դա աշխուրացում կնոկատի արդեն ջողացները կարող են ճանապարհ երկայնքով արևտրով զբաղվել, սպասարկող այսպես ծառայություններ մատուցել եւ այլն։ Ադրբեջանը ճանապարհը իր տարբեր միջոցներով կառուցում են, նվիրում մեզ։ Միայն թե հրաշքա, հրաշքա, միայն թե լաչինի վերցնի, միայն թե շուշին չմտնենք։ Եթե լաչինի կարի դուրը կա, ինչու այդքան ջրսներ ծախսել եւ ճանապարհ։ Հետո ճանապարհի շահագործումը շատ դժվար է, քանի որ ձորերով անցնում եւ ձմերվան ընթացքում ընդհանրապես չեմ պատկերացում այդ ճանապարհները ոնց են շահագործել։ Խալֆալի ձորը ոնց են պահպանել, մերով պիտի պահպանեն, չէ՞։ Ճանապարհը կառուցես տնից մենք չէ պիտի շարգործենք մաքրման աշխատանքները, սպասարկման աշխատանքները։ Շատ դժվար է լինում։ Մաման զմերվա ընթացքում։ Որակի համար պատասխանատվության չեն կանչելու Ադրբեջանի։ Պետական ճանապարհը իմ կարծիքով համապետական ճանապարհները պետք է եթե երրակող հայտարարության շարգործության համաձայն է պիտի ինչ որ հազման այսպիսի էլա երրակող ներկայացնելով հազնեն ճանապարհը։ Իսկ համաձայնեցված է երեք կողմերի հետ, թե ճանապարհը կոնկրետ որ հատվածներով պիտի անց գրանցնին։ Դուք ասում եք օրինակ հողահանդակներ մծրել են ճանապարհի տակ բազմաթիվ իսկ ասեմ տասնյակ անգամ հանդիպել են թե ադրբեջանական թե ռուսական հասկանալիան մեր կողմից մեր կառավարության եկածների կողմից եւ ամենահստակեցումը ճանապարհի գիծ որպես ինչքան հնարավոր է նվազագույն հասցնել այդ վնասները։ Օրինակ ճանապարհը սկզբնական շրջանում պետք է գնալ Մեջշեն յուղի մեջով, իսկ Մեջշենի փոքր յուղը այդ 20 մետր ճանապարհ սակայն յուղը բրզնում է։ Հետաբար որոշել են կամ վերևով յուղի կամ ներքով հասկացնել։ Չէ, այդպես տարբերակներ մշակվում, որպեսզի նվազագույն հասցնեն վնասները։ Դա վեր շայրից է բխում եւ մենք ենք պահանջում։ Աթուրքին ինչ ա, ոնց ուզում եք շմո, ես պիտի չթողնեմ, ոնց որ պետք է մենք այդ գիծը պիտի տանենք, այնպես որ փոքր վնասկրի այդ ջուրը։ Իրավիճակը այնպիսին է, որ ինչպես դուք նշեցիք, բնակչության արտահոսք կա, իսկ Շուշիից քարին տակից տեղահանված բնակիչներն ինչ տրամադրություն ունեն։ Շուշի շրջանի բնակչության թվականը չեմ ասում, 80% ստեղա Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետությունը միայն 20%-ն է Հայաստանում։ Տեղեկատվական շտաբ ունենք Երևանում, մեր ներկայացուցիչը ըստ ընտանիքների, ըստ մարզերի շրջանների Հայաստան Հանրապետության տեղեկություններ ենք հավաքում ով կանդը ինչպես ազբավում ինչ կա։ Իսկ մեր ժողովուրդը ճիշտ է փառուխի դեպքերից հետո օրական 10-20 մարդ մտնում են Երևանից իշկա իշնորից մարդիկ մտահոգած են իհարկե երեխաներ կստե շշի աբուվան դպրոցում քարից շատ աշակերտ կա լսոնոր էստեղ չի եթե հաշվարկում ենք բոլորն մտահոգված են մեր անվտանգության տեսակետից որովհետև այս վերջին դեպքում գիչել այս սոտ լուրերը, ապա տեղեկատվությունը մեր ժողովրդն տանում է անդոն դեսկ ասելի։ Ես միշտ ասել եմ, ես Facebook բան հարկավարա փակել ընդհանրապես։ Դա մեր տունը քանդում։ Նոր հանրապետության նախագահը ասել է, ճիշտ ասել։ Մեկը լսում է մի լուր, փոխանցելով այդ լուրը դառնում է մի մեծ ողերգություն մեր հիմնական ճշտամի տապատեգատությունը, որը չգիտեմ, որոշ խմբերի միջոցով կատարում, որոշ մարդկանց միջոցով կատարում, նպատակային է կատարում, թե չէ, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոնց որ ասում ես մարդիկ հարցնում են ինչա կատարում ինչ չկա ինչքան ես տեղակեմ տեղեկատվական շտաբից կարողանեմ մարդկաց իրական պատկերը բացատրել որպես մարդիկ չխոսածեն Պարոն Հովանեսյան մտադրություն կար որ շրջվարչակազմի մասնագետների մի մասը մեծ շենում աշխատեր Հակայի կողմից հանրական ենք ստացել որ վարչակազմի մասը տեղակայվի մեծ շենջում հանրականը կատարեցին մեր տեղակալը գլխավորությամբ հարության սովետի հարության մի 3 ամիս Գտնում վարզեցինք եւ այլն եւ այլն տեղավորեցինք ամեն մի բաժնից մասնագետ ունում էր դա հերթափոր էր գտարում։ Հետո բարձրացավ որ դա արդյունավետ չի։ Ինչու՞։ Ընդամենը 4 գյուղ ունենք, 4 գյուղապետ ունենք, ավականին ունենք դեռ։ Շաբաթը ես ամենակիչ երկու անգամ շրջում եմ գյուղերով ինչ որ հարցեր բարձրացում, գյուղապետը գա, այսինքն գյուղապետի ինստիտուտի մենք կպնում ենք արդեն ասի դե տեղակալ ընդեղ հաբիջի գյուղապետը տեղակալն ասի տեղակալ ինձ ասի չէ սկսեցում վերս բյուրոկրատն մեծանում է բայց ուղղակի գյուղապետը զանգում փարկաստու կապը կա իրեն գալիս են գնում են նախագահը սա զերնատուչի հələ ուզում են վարշակազմը տեղափոխել ես ասենք դե շատ կդի բնակչության 5% կա հիմնականում սեփոնակ օրենքն քանը տեղեկանք գալիս դե քանի մարդ է գալիս մեկը կացարան ուզում մեկը տելևիզորա ուզում, մեկը սառնարան ուզում, 100 մի հատ հասկաց։ Տեղահանվածները ավելի շատ բանջներ են առաջ քաշում։ Շուշի քաղաք բնակցունը ստեղ է հիմնականում, քարինտակը ստեղ է։ Ասելիս են դե գյուղապետը 98 կա, գործում է, ենթակա կապը կա, որոշեցինք որ դա նպատակահարմարություն։ Եթե 4 հատ ջուղի վրա, 4 հատ ջուղա պետք է, վարշակազմն էլ տանենք, տեսն էլ դե տանենք դեր, դե ինչ։ Ընդհանրապես ես կողմ եմ, այդ ուրիշ բանա կողմ եմ, մեր որպես տեղահանված վարչակարգ, այսպես ասած։ Երևի օպտիմալացում կատարվի, ես նախորդ նախատեսել ենք, ուղարկել ենք, ուղղակի ես զմերային շրջանից ելնելով բան նախագահի գիտեվիտ կրճատումները դադարեցրեց, բայց մենք երևի կունենանք այս տարի տարեվերջին 15-14 հոկանոց աշխատական ինքան որ փախստականներին հարցերի կարողանանք ժամանակին կամ լուծել կամ էլ ուղղորդել նախարարություններ համապատասխան կազմակերպություն լուծել համար։ Այնքան ժամանակ պիտի միջև որ ժողովուրդը տեղավորվեն կացարանով, աշխատանքով, արդեն միաձուլվեն Շուշին Ստեփանակերտը, Քարինտակը գնա Քարինտակի օտարություն, Քարինտակ, Սավանը, Սավան եւ այսպես հարցերը լուծի։ Բայց հանրապես օպտիմալացում պետք է։ Ճիշտ է, սուրադրությամբ ժողովրդական հարց են լուծում, բայց մեկը մեր ախպերները սպառվել է վերջի վերջում։ Պետք է այդ մասին մտածել։ Մտածված ավակի մի քիչ զգալացման ընթացքում կրճատումները։ Մարդիկ կան, որ չի աշխատում, չի ցանկանում աշխատի։ Պարապուրտը հա։ փողը ստանում է, ասում է դեր եմ գտ պարանը սուր փող եմ ստանում, չի գնամ աշխատել։ Նա փողն եմ ստանալու։ Այդ բյուրոկրատն եմ պիտի վերացնենք, որպես կարողանանք առաջ շարժվել։ Բայց ասում ես լավա տեսեն մենք այս հողի վրա ապրել ենք, պիտի ապրենք, չգիտեմ, ինչ կստացվի հետագայում, դա կախված է եւ աշխարհակրական այս խաղերից, եւ մեր ամենավիխավորը մեր կառավարող ուժերից։ Ինչպեսի հերանեկարային պլան ունեն, ինչպես տակտիկա են վարապ։ Հայոց պատմությունը այսպես ճգնաժամ ես չեմ հիշում, ինչքան պատմություն գիտեմ։ Մեկ է 18-20 թվականներ եղած այս ճգնաժամ, նույն պատմությունը դրա ժամանակ ավելի խայտարակ է, սոված, գիտեք այս ժամանակն է։ Նույն պատմությունը 100 տարի պատմության անիվը կրկնվում է։ Պետք է կարողանանք կազմակերպենք, միասնական ձևով դուրս գանք այս վանձավանից։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 5-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն էր։